Allah nek se smiluje i njima i nama. Ostaćemo ko kamena bedemu Islama. Ostaćemo ko kamena bedemu Islama. Pesnice svi uzra بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد Zahvala pripada Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova. Nekaj je salavat i selam na Allahova poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, njegove drugove ashabe i sve one koji ga slijede do sudnjeg dana. Večeras ću, inšala, nakon što sam prije 14 dana u prvom dijelu govorio o najavljenoj temi nastaviti govoriti o ljudima koji sebe nazivaju jehovnim svjedocima. Premda sam u prethodnom predavanju objasnio da ovi ljudi ne mogu biti oni koji svjedoče postojanje Jehove kako to oni žele isključivo sebi pripisati. Još manje od ovoga, oni su muslimani, jer i ovaj časni veliki i svijetli naziv i epitet žele priskrbiti sebi govoreći Islam je pokornost Bogu, a mi smo Bogu pokorni, to jest mi smo muslimani. Uistinu se iz ovog govora i iz ovih tvrdnji krije jedna velika i dugo smišljana podvala židova masona koji su ovu svrhu iskoristili propalicu i bijednika po imenu Charles Russell, a on je iskoristio druge. Večeras ću uz Allahovu pomoć razotkriti još neke spletke i zamke ovih ljudi želeći pritome samo Allahovo zadovoljstvo i želeći da Allah preko ovog govora uputi neke svoje robove na pravi put – i da neke odvrati od zablude i laži jehovizma pa kaže Allah uzvišeni u suri Muzemmil obraćajući svom poslaniku sallallahu alaihi wasallam وذرني والمكذبين أولي نعمة ومهلهم قليلا A mene ostavi onima koji te ulažu gone, koji raskošno žive i da im malo vremena. Zaista su Jehovni svjedoci indirektno opisani u ovom ajetu, jer su oni nevjernici i lažljivci koji ne vjeruju Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alaihi veselem. A u njega ne vjeruju samo teški zlikovci i griješnici. Oni izmišljaju šire laži Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi veselem, slijedeći u tome svoju braću i vjerodavce židove, pa kaže Allah uzvišeni, a meni ostavi, mene ostavi onima koji te lažu gone, to jest koji govore da si ti napisao Kur'an i koji raskošno žive. Jehovni svjedoci su oni koji upravo raskošno žive, opisuje ih Kur'an, a opisuje ih i Biblija, u kojoj se kaže da zlima pripadaju prolazna dobra ovog svijeta. Pa otkuda onda Jehovnim svjedocima toliko tih istih prolaznih dobara ovoga svijeta, ukoliko nisu zlikovci? Koliko samo knjiga, časopisa, letaka i ostale literature oni štampaju? Tu se radi o tiražima od milijun do deset milijuna primjeraka. Otkud vam dolaze ta, pod znacima navoda, prolazna dobra ovog svijeta? Otkud vam tolika sredstva za plaćanje vaših misionara po čitavom svijetu? Kada ovakvi budu upitani koliko ste plaćeni za svoje aktivnosti, svjesno izbjegavaju odgovor i prelaze na drugu temu. Ukoliko kažete da su ovo izdvajanja za širenje vjere, pa znate li da je Raselov nasljednik Rutherford, o čijim sam egzibicijama u prošlom predavanju govorio, svojevremeno napravio veliku i prelijepu vilu u San Diego u Sjedinjenim državama, očekujući dolazak Abrahama, to jest Ibrahima salam. Pošto se to svakako nije desilo, umro je u toj istoj kući. Odakle sredstva za ovakve vile ako tvrdite da prolazna dobra ovog svijeta pripadaju zlima ili ste upravo vi zlikovci? Jehovni svjedoci govore da ne pripadaju ovom svijetu, iako na ovom svijetu uživaju sve njegove blagodati, možda više od svih drugih ljudi. Poznato je da na ovom svijetu primaju velike donacije od poznatih ličnosti, a takvi su svakako danas uglavnom šetanovi pomagači protiv njihova gospodara. Jedan od njih je i Michael Jackson koji je organizaciji Jehovnih svjedoka svojevremeno donirao 2 miliona američkih dolara što je danas otprilike oko 4 milijuna njemačkih maraka, a usporedbe radi na skoro održanoj donatorskoj konferenciji za povratak izbjeglih koja se odvijala u Sarajevu, gdje su donatori bili domaće firme i privrednici, sakupljeno je oko 3 milijuna njemačkih maraka, što je za milijun manje od Jacksonove donacije. Iz pouzdanih izvora poznato je i to da su dobro izvježbani misionari i svjedoka i dobro plaćeni dolazili svojevremeno u izbjegličke kampove širom Europe i da su tu na licu mjesta nudili ostanak bošnjacima ukoliko prihvate njihovu vjeru, konkretno u Njemačkoj. Jasno je iz ovog primjera i vidljivo to da su povezani sa strukturama vlasti, iako sam prethodno rekao da je to za njih šeitansko, to jest sotonino oružje. I pored svega rečenog, opet jehovni svjedoci govore da je Dunjaluk zli sustav i zli raspored stvari međutim činjenica je da se oni tim zlim sustavom kojeg napadaju dobro služe. Kaže uzvišeni Allah u suri Bakare, لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْتَكُوا Naći ćeš i da su najpohlepniji za životom na ovom svijetu, čak više i od samih mnogobožaca mušika. U istinu se Jehovini svjedoci zbog ove osobine koju slično židovima nose u svom srcu boje smrti. Kažu uzvišeni Allah također u suri Bekare. Kul in kanet 'inda Allahi khalisatan min nas in kuntum Reci ako je u Allaha džennet, to jest vječni život osiguran samo za vas, a ne i za ostali svijet, onda vi smrt poželite ako istinu govorite. Upitao sam jednog njihovog misionara sa Košarskog brda u Sarajevu po imenu Božo, zašto se bojiš smrti ako si na istini? Zar ne ideš u vječno uživanje? Odgovorio mi je, potrebniji sam Jehovi na ovom svijetu. A nije tako, nego oni svjesno lažu gušeći se u svojoj zabludi, kao što uzviženi kaže وَلَنْ تَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتَ اِدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ A sigurno ni smrt neće nikad poželjeti, zbog onog što njihove ruke čine ili pripremaju. Allah dobro poznaje zlikovce. devedeset 95. Samo ne recite iz ovoga, ma pusti, ovo je Kur'an, mi u to ne vjerujemo. A vjerujete vi dobro i dobro znate da je Kur'an istina. I koristite kur'anske ajete kada to vama odgovara da biste zaveli muslimane i posijali sumnju njihova srca. O tome ću govoriti u narednom dijelu predavanja inša. oči bez daha Muateza emira jednog od devletlija Allah nek mu podari tađ od džennetlija Allah nek mu podari tađ od džennetlija Hamd narodnom dijelu predavanja koji govori o laži i zabludama Jehovinih svjedoka, govorit ću Allahovom boljom o šubhama, to jest o sumnjama koje Jehovini svjedoci i njihovi poslodavci masoni nastoji ubaciti u srca muslimana, ne bi li ih tako odvratili od puta istine, od časnog i svjetlog islama. Prva i najveća od tih šuhi jeste sadržana u govoru Kur'an priznaje Bibliju, a Biblija nigdje ne spominje Kur'an, Zar to nije dokaz istinitosti Biblije i dokaz da je Kur'an izmišljen? Sa ovom šubhom i ovim riječima prilaze Jehovini svjedoci svim muslimanima, i učenim i neukim, i mušku i žensku i mladom i starom. Dužan sam, kao nosilac istine i plemenitog islama, da dam odgovor na ovu i sve slične sumnje kojima se nastoji poljuljati iman u muslimana. Istina je da Allah uzvišen u Kur'anu spominje ranije objavljene knjige. Teurat, objavljen Musau a.s. Zebur, objavljen Davud a.s. i Inđil, objavljen Isau a.s. Međutim, nije tačno i nije istina da su ove knjige koje uzvišeni spominje u Kur'anu današnja Biblija, kako to hoće prikazati hovni svjedoci. To ću argumentovati mnogim činjenicama. Prije svega, Današnja Biblija puna je kontradiktornosti, neistina, protivrečnosti, nerazumnih i čudnih informacija. To je knjiga sa opisima bludnih, zinalučkih scena i drugih zabluda. Ovim ne do Allah ne želim povrijediti niti jednog čovjeka koji Bibliju smatra svojim duhovnim napajalištem, nego želim samo govoriti istinu ne bojeći se na tom putu ničijeg prigovora. Dokaz ovo što govorim naći je svi koji otvore Bibliju, konkretno Ezekijel 23, od stiha 1 do 42. Preporučio bih da ovaj dio knjige ne čitaju djeca, pošto ovaj dio Biblije liči na neku vrstu erotskog romana. Zar neko ko ima imalo ljudskosti stida i razuma, može svjedočiti za ovaj dio knjige da je Božja objava? Zar neko može ovaj dio knjige uzeti kao platformu odgoju svoje djece? Bože sačuva. Sve ovo što sam rekao jeste prva činjenica i dokaz da je Biblija iskrivljena i da Teurat, Zebur i Inđil koje Allah spominje u Kur'anu jesu u stvari izvorne objave ovih knjiga, a ne današnja Biblija. Kaže Allah uzvišeni na početku sura Al-Imran u trećem ajetu Nezala lejke kitabe bil haq, lima bejne wa anzala Teurate wal On tebi objavljuje knjigu, Kur'an, pravu istinu, koja prethodne potvrđuje, a objavio je Teurat i Inđil. Također kaže uzvišen na drugom mjestu, وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا I dali smo Davudu Zebur. Ove ajete i ajete sličnog sadržaja koriste Jehovini svjedoci da bi dokazali i pokazali da su Teurat, Zebur i Inđil, to jest Biblija, kako oni kažu, spomenuti u Kur'anu. To znači, Biblija je istina, koju Kur'an potvrđuje, a Biblija nigdje ne spominje Kur'an. Ako među Jehovnim svjedocima postoji iskrenih ljudi, shvatit će da je ova šubha koju su namijenili muslimanima u stvari dokaz protiv njih. Ako ove ajete koriste i uzimaju, to jest u njih vjeruju, šta je onda sa ajetima iz sure Majde, 15. 16. i 19. ajet i drugim ajetima gdje Allah uzvišeni kaže sljedeće. U 15. ajetu sure Majide kaže uzvišeni o sljedbenici knjige, došao vam je poslanik naš, da vam ukaže na mnogo šta što vi iz knjige krijete, a preko mnogo čega će i preći, a od Allaha vam dolazi svjetlost i knjiga jasna. 16. ajet, kojom Allah upućuje na puteve spasa one koji nastoje da steknu zadovoljstvo njegovo i izvodi ih po volji svojoj iz tmina na svjetlo na pravi put im ukazuje. I 19. ajet, o sljedbenici knjige, Došao je poslanik naš, nakon što je neko vrijeme prekinuto slanje poslanika da vam objasni, da ne biste rekli, nije nam dolazio ni onaj koji radosne vijesti donosi, ni onaj koji opominje, pa došao mi je ote onaj koji donosi radosne vijesti i koji opominje, Allah sve može. Vidimo da u 15. ajetu Allah Đelešanu govori da je poslao svog vjerovjesnika i posljednjeg poslanika Muhameda, sallallahu alaihi wasallam, da ukače na mnogo šta što sljedbenici knjige kriju, a tu svakako spada i to što su sakrili radosne vijesti o Kur'anu i njegovom objavljivanju, te što su pokušali sakriti radosne vijesti o dolasku pečata vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. U 19. ajetu kaže uzvišeni da je poslao svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam da objasni kako ćete se, o Jehovini svjedoci, spasiti onog dana kada Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem bude svjedočio protiv vas, jer je objasnio, a vi to niste htjeli prihvatiti. Naprotiv, borili ste se protiv toga. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, in dane šiba. Kako ćete se ako ostanete nevjernici sačuvati dana koji će djecu učiniti sjedom? Sura Muzemil 17. ajet. Boga da sačuva svakoga. Da bih pojasnio kako su se izvorno od Allaha objavljene knjige mijenjale od strane sljedbenika tih knjiga, navešću Tefsir ibn Kesira, rahmetullah po pitanju dijela ajeta broj 41 iz sure Majde. U tom dijelu Allah subhanahu wa ta'ala kaže يحرفون الكلمة من بعد مواضيه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا i koji smisao riječima s mjesta njihovih izvrču i govore ako vam se ovako presudi onda pristanite na to a ako vam se ne presudi ovako onda nemojte pristajati ovo je objavljeno povodom dvoje jevreja koji su počinili blud, a jevreji su već ranije izmijenili odredbu za lahove knjige koja je bila kod njih o kamenovanju oženjenih i udatih koji počine blud ili preljub. Umjesto ovog propisa dogovorili su se da kazna za preljubnike bude sto udaraca bičem, mazanje garom i jahanje na magarcu unatraške. Pa kad se desi ovaj slučaj, židovi su rekli, obrate se Muhamedu, pa ako vam presudi onako kako smo mi promijenili, pristanite na to. ako vam tako ne presudi, onda nemojte pristajati. Upitao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve kada su mu došli: "Šta o bludu nalazite u Teuratu?" Rekli su: "Javno ih posramimo i budu ubičevani." Međutim tu je stajao i Abdullah ibn Selam radijallahu anhu, koji je sa dolaskom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve u Medinu primio islam, a prije toga je bio židovski rabin i najučemniji čovjek po pitanju Tevrata, pa im reče, lažete, u njemu je spomenuto kamenovanje, donesite Tevrat. Donijeli su Tevrat, pa kada su ga otvorili, neko od židova je stavio ruku na dio koji govori o kamenovanju bludnika i pročitao ajet ispred i iza ovog ajeta. Reče mu Abdullah ibn Salam radijallahu anhu podigni ruku. Kada je podigao, ukazao se ajet koji govori o kamenovanju bludnika. Poznati su i spomenuti drugi primjeri mijenjanja Teurata, kao što je primjer isplaćivanja krvarine između židovskih plemena Benu Nadir i Benu Kureza. Jedni su bili ugledni, pa je za njihove ubijene isplaćivana potpuna krvarina, a drugi su bili manje ugledni, pa je za njih isplaćivano pola krvarine, a u Tevratu je propis krvarine bio isti za sve. Postavlja se pitanje, koliko li je samo tajnih i nepoznatih primjera mijenjanja izvorne Allahove knjige. U Kur'anu ovakva promjena je nemoguća, jer se uzvišeni Allah zavjetovao da će čuvati Kur'an od svih pokušaja njegove promjene. Makar i jednog slova kako bi se ova riječ istine sačuvala do dana sudnjeg i bila svetionik prema kojem će se okretati sva iskrena srca i nepokvarene duše. Ovakav zavjet nam nije poznat po pitanju ranije objavljenih knjiga. Još jedan dokaz i pokazatelj istinitosti mojih riječi jeste i to što je Allah uzvišeni olakšao učenje Kur'ana na pamet. Tako da danas širom svijeta postoji na hiljade hafiza Kur'ana. Dok je s druge strane poznato da ne postoji niti jedan hafiz Biblije, to jest čovjek koji biblijski tekst poznaje na pamet. Kaže Allah uzvišeni, Inna nahnu nazzalna dhikru wa inna lehu lehafidhun. Sura Hijr 9. ajet. Mi zaista objavljujemo Kur'an i mi ćemo ga doista čuvati. Jehovni svjedoci pokušavaju i ovo osporiti. Pa i u tu svrhu koriste se nekim kuranskim ajetima kao što je dio ajeta iz sure En'am 34 gdje Allah uzvišeni kaže La mu bedile li Niko ne može Allahove riječi izmijeniti ovo je još jedno njihovi šubhi pa kažu vidite da Biblija nije izmijenjena jer niko ne može Allahove riječi izmijeniti. Istina je da niko Allahove riječi ne može izmijeniti. istina je da je Biblija izmijenjena i iskrivljena i istina je da se ovaj Allahu ajet ne odnosi na ovo za što ga jehovni svjedoci žele upotrijebiti, gurajući tako sebi u goru pravaliju. Allahove riječi, la mu bedile li kelimati Allah, nema promjene Allahovim riječima ili niko ne može Allahove riječi izmijeniti jeste u stvari objašnjenje riječi koje u ovom ajetu dolazi prije, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ فَسَبَرُوا وَلَا مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا A poslanici su i prije tebe lažnim smatrani, pa su trpjeli što su ih ulažu, gonili i mučili, sve dok im ne bi došla pomoć naša, Niko ne može Allahove riječi promijeniti. To znači, ne ima promjene Allahovim riječima kojima je propisao iskušenja, te pomoć i pobjedu svojim iskrenim vjernicima i robovima na ovom i na budućem svijetu. Ukoliko već koristite Kur'an da biste dokazali istinitost Biblije i kažete da Kur'an spominje Teurat, Inđil i Zebur, a to je po vama današnja Biblija, onda pogledajte šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 29. posljednjem ajetu sure Feth, opisujući ashabe drugove Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. U dijelu tog ajeta kaže uzvišeni Vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahu u nagradu zadovoljstvo. Na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu. A u Inđilu oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti i on ojača i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijača da bi on s vjernicima najedio nevjernike a onima koji vjeruju dobra djela čine Allah obeća oprosti nagradu veliku pozivam sve homine svjedoke da mi pokažu gdje se u Bibliji nalazi ovaj opis drugova Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve Ukoliko kažete da tog opisa nema, kao što ga i ne ima i ne postoji, jasno je onda da današnja Biblija nije izvorni Teurat, Inđil i Zebur, u kojima uzvišeni Allah govori u Kur'anu i jasno je da svojim izmišljenim dokazima i svjedoci pobijaju sami sebe. U suprotnom, da je današnja Biblija izvorni Teurat i Inđil, sigurno bi u njoj našli opis haba koji se navodi u Kur'anu koji sam pročitao u ajetu 29. sure Fethe. Trabalhador, o que vierne, vojska ponosno stojite, islamsko čuvajte svjetlo, samo se Allaha bojite bez slabosti, vjerolomstva bez slabosti. I ovdje svjedoci koriste sa još jednom lažnom šubhom, nastojeći pomutiti vjerovanje muslimana i prikazati ga krivim. Ovo se odnosi na njihov govor kada kažu da je Kur'an u stvari prepisana Biblija. Time se strahovitu laž i potvoru, zadovoljavajući tako svoje pokvarene duše, a dobro znaju da je ovo jedna od mnogih njihovih laži i izmišljotina. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 33. majetu sure Furkan u prevodu značenja, oni ti nijedan prigovor neće postaviti, da ti Allah neće odgovor i najljepše objašnjenje navesti. Ovakvi koji unose smutnju u vjeru, koristeći ove perfidne metode, ili ne znaju, ili svjesno zanemaruju jasne historijske činjenice. Prva od njih jeste da je onaj je pokušavaju prišiti prepisivanje Biblije, a to je Allaho poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam za svog života poznavao samo jedan jezik, arapski. Ovo govorim zbog toga što je, ako niste znali, prvi prijevod Biblije na arapski jezik izvršen tek 200 godina nakon smrti najboljeg od svih ljudi, Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alaihi Postavljam pitanje, odakle i kako je mogao prepisati išta iz Biblije? Ovo potvrđuje druga činjenica, da je pristup vjerskim knjigama, tako i Bibliji bio u prvi 600 godina nakon Isa alaihi nemoguć i vrlo otežan. Nijedan validan historijski podatak ne govori o tome da je Allahov poslanik sallallahu alejhi imao dodira s nekim od židovskih rabina ili kršćanskih svećenika prije 40. godine svoga života, odnosno početka objave Kur'ana. Ponavljam pitanje, odakle i kako je mogao prepisati bilo šta iz Biblije? Ukoliko se tvrdoglavost Jehovinih svjedoka ni ovim dokazima ne može razbiti, onda ih pozivam da pokažu iz Biblije ili da svoje ručno napišu makar jednu suru sličnu kuranskoj suri, bilo kojoj, ako je istina ono što govori. A ako ne uspijete, a sigurno je da nećete uspjeti, onda se bojite džehennemske vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje, a koja je za nevjernike pripremljena. Pitam vas sada, o Jehovini svjedoci, ako me iko od vas čuje, ili ako iko od vas bude slušao ovaj govor istine, kako možete biti toliko niski, bijedni i bestidni? Pa ponižavati, omalovažavati i lagati na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Kako možete izbjegavati istinu s kojom je on došao i pravdati se ovako perfidnim šubhama kojima nastojite ugasiti svjetlo istine, a svjetlo istine se nikada neće ugasiti. Oni koji su bili bolji od vas, koji su bolje poznavali Teurat kao što je bio Abdullah ibn Salam, prihvatili su Islam, oni koji su bolje od vas poznavali Inđil, kao što je bio bareka ibn Neufel, te svečani Grges, to jest Behira, potvrdili su iskrenost Muhammedovu sallallahu alaihi wasallam.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 Nakon što je čuo ovaj ajet, rekao je, gospodaru moj, ja prihvaćam islam. Ovo je rekao iz straha da se na njega ne odnosi ovaj ajet. Međutim, Jehovini svjedoci ne priznaju strah od Allaha Đelešanhu, govoreći da je Jehova milostiv i da ne kažnjava. I ovdje su čini mi se upali jednu kontradiktornost. Naime, ako Jehova posjeduje samo milost i ne kažnjava, kako oni kažu, zašto onda Jehovini svjedoci neke stvari drže zabranjeni, kao što je blud, opijanje, rastava braka i tako dalje. Ukoliko ove stvari ne činite zbog ljubavi prema Jehovi, pa neće vas kazniti ukoliko posegnete za tim, jer Jehova ne, po vama ne kažnjava, odnosno i dalje će vas voljeti jeste vi omni svjedoci. Ukoliko pak izbjegavate ove stvari radi određenog straha, pa i dijete osjeća strah kada pogriješi, a to je dokaz. Jer da ne postoji kazna onoga koji je sve stvorio, zašto bi se onda ljudi bojali? Rasulullah, La ilaha سبحان الله الحمد لله محمد رسول الله شهيد واسفيت نكبر Navešću još jednu za večeras i posljednju šubhu, to jest sumnju kojom se koriste Jehovni svjedoci, da bi odvrčali od Allahovog pravog puta. O čemu se zapravo radi? Ova se šubha odnosi na 55. ajet sure Al Imran, u kojem Allah uzvišeni kaže O Isa, dušu će ti uzeti i k sebi te uzdignuti i spasit ću te od nevjernika i učinit ću da tvoji sljedbenici budu iznad nevjernika sve do smaka svijeta. Kažu ih oni svjedoci, eto vidite, mi smo opisani u majetu, mi smo sljedbenici i selam i mi smo iznad nevjernika sve do smaka svijeta. Ova šubha može biti njihovo vrlo jako oružje i može biti vrlo opasna po muslimane. Međutim, Hvala Allahu Đelešanu koji ostavi odgovor na svaku nevjerničku šubhu i dao najljepše objašnjenje i koji je uputio svoje robove na istinu. Naš odgovor po ovom pitanju glasi Nije tačno da su Jehovni svjedoci sljedbenici Isa alaihi salam, nego Isa alaihi salam bio Allahov rob i njegov poslanik musliman, koji je kao i njegovi prethodnici činio seždu Allahu Đalešanu kao što je činije muslimani danas, koji je postio kao što postoje muslimani danas, koji je najavio dolazak Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, kao što kaže Allah uzvišeni u suri Saf, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ Ahmed i da vas obradujemo poslaniku koji će poslije mene doći, čije će ime Ahmed biti. Da bih još jednom dokazao ovo što govorim i potvrdio totalnu zablu jehovnih svjedoka po pitanju Kur'ana, nakon što sam u prošlom predavanju to isto učinio po pitanju Biblije, Navešću ajet koji dolazi malo prije ranije spomenutog ajeta, koji koristi Jehovni svjedoci da bi dokazali da su oni sljedbenici Saleh i Salam, a to je ajet iz sura Al-Imran broj 52, u kojem Allah Đelešanu pokazujući ko su pravi sljedbenici Saleh i Salam i koja on u stvari kaže. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون a kada se Isa uvjerio da oni neće da vjeruju, uzviknuo je ko će me pomoći na Allahovom putu, to jest koji će biti moji pomagači. Mi, rekoše učenici Havarijuni, mi ćemo biti pomagači Allahove vjere. Mi u Allaha vjerujemo, a ti budi svjedok da smo mi muslimani. Uistinu je jasno da je Isa a.s. bio musliman. Jasno je da su njegovi ashabi, drugovi i pomagači bili muslimani. I jasno je da su njegovi sljedbenici muslimani, a ne jehovni svjedoci, kao što to oni žele prikazati. Zbog toga jehovni svjedoci zavodite katolike i protestante i druge preko Biblije, ali se klonite zavođenja muslimana ubacivanjem šubhi preko Kur'ana, jer ćete tu sigurno izgubiti i bižete do njih. Jehovni svjedoci neće dozvoliti. Ne dozvoljavaju da se sa njima raspravlja javno pred ljudima, jer se boje da će njihovi sljedbenici, koji su im u grijehu slijepo pokorni poput ovaca, saznati istinu i okrenuti leđa laži jehovizma. Zbog toga je glavni vid širenja njihovog vjerovanja individualni, to jest pojedinačni pristup, gdje pojedinac ili par prilazi samom čovjeku ili ženi, a zatim ga nastoji pridobiti. Razmišljao sam zašto je to tako. Kasnije sam dobio informacije da je vrh to jest vođstvo njegovnih svjedoka, slično svojim poslodavcima, židovima, svonima, koji su najveći sihribazi, povezano sa džinima, nevjernicima, to jest šeitanima, odnosno, saznao sam da se vođstvo njegovnih svjedoka bavi crnom magijom. Dao sam sebi odgovor, sjetivši se vjerodostojnog hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi u kojem kaže šetan je uvijek s jednim, s dvojicom je steže, a od trojice bježi. Nadam se da vam je nakon ovoga jasno zašto jehovni svjedoci bježe od javne rasprave i zašto preferiraju individualni prilaz, to jest prilaz pojedincu. Na kraju poručujem i pozivam sve jehovne svjedoke da se vrate putu istine, da se vrate putu blistavog i čistog islama. Poteći ću vas na ajete uzvišenog Allaha Đalešanu sure Kalem, gdje gospodar uzvišeni kaže فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُ مِنْ حَيْثُ لَا, يع... لا يَعْلَمُونَ وَأُمْنِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ Zato prepusti meni one koji ovaj govor, odnosno Kur'an, poriču. Mi ćemo ih postepeno odakle se i ne nadaju patnji približavati i vremena im davati, jer je obma, obmana moja zaista jaka. Uzvišeni Allah je svjedok mog poziva vama i uzvišeni Allah je svjedok da ću inšala na sudnjem danu svjedočiti protiv vas jer sam vas pozvao. A ako odbijete ovaj poziv, onda ja zaista ne mogu ništa drugo nego da vam prenesem poruku Allaha uzvišenu koji kaže u posljednjem ajetu sure Taha Kul kullu mutarabbisun fatarabbasu فستعلمون من أصحاب الصراط السبي ومن اهتدى Reci, svi mi čekamo, pa čekajte i vi. a sigurno ćete saznati ko su bili sljedbenici prave vjere i ko je bio na pravom putu. Molim Allaha uzvišenog da nam oprosti, da nam se smiluje, da nas uputi na ono što je najispravnije, da nas učini od onih sa kojima je On zadovoljan i da nas učini od najbližih njemu i na Dunjaluku i na Ahiretu. Amin. ja